amahoro neza mwebwe mukurikira radio isanganiro amakuru twabateguriye kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza aragabisha abo baba ariko baripanga mu mugambwe wiwe ngo bagamije kugwa kugugwa nk'abo mu mwaka wa 2015 yabishikirije mu gisabisho uwo mugambwe uri ku butegetsi watunganije kuri uyu wa kane ushima ku myaka ibiri heze utanze Petero nkuru nziza ngo yitoze mu 2015 umukuru w'igihugu asaba kandi abagumyabanga kubaha imana mu kubaha indongozi akanegura abakora ubunyonyezi icegera cyo mukuru w'umugambwe sawa nyafrodebo asaba umukuru w'igihugu ko yashikirije kubasesagura itunga rya leta vyoja mu ngiro ngo kuko atari rya mbere umugwi ujejwe ukuri no kunyanisha abarundi Sever washikirijwe kuri uyu wa gatanu igitabo c'amatohoza yakozwe n'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri igitoro co mu bwoko bwa essence kirakenye cane kuma masitasiyo nka yose mu gisagara cya bujumbura nico kimwe no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu umukuru w'ishyirahamwe parisema asaba inzego zibijejwe kongereza ikiringo cyo gutanga impusha zo kugendesha imodokari faustin kumana asaba kandi umuco kubijanye bijyanye amafaranga atozwa aheza kaja ido n'ido ni Mukanya kanya muhinga bw'ibyuma hari eric uwimana kuri mikoro ni alain desire bukeye neza turabahaye ikaze isanganiro inama isumba ingimba Ano makuru turahera mu bijanye na politike umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aragabisha abari mu mugambwe wiwe ngo bashobora kuba bariko baripanga bagamije kugwa nk'abo mu mwaka wa 2015 ivyo yabivuze kuri uyu wa kane mu gisabisho umugambwe CNDD-FDD watunganije ushima imyaka ibiri iheze utanze Petero Nkurunziza ngo yitoze mu matora yo mu 2015 umukuru w'igihugu abibutsa ko ikiringo barimwo ari ic'imana uno musi nakaryo keza kuco batumbera none jewe uno musi nobandanya gute kugwa ntabimaze ubesha ntawuzogwa twese turafisana tugira intege nke tukagwa muga kumva neza yuko kugumayo niyo ngorane kuvayo bwo butari kuramya ko kino gihe turimo ari gihe c'ikingo c'imana uri kurahindukira umugambwe kandi kurakwegera amarushwa abandi bamunyabanga bose kuko ni wewe uri imbere kumenya gusumba abantu kumenya ibihe n'ibyo twebwe gukora ibyo ari byo tubuze gukora igihe c'imana bisigura neza yuko ari igihe cyo gutangura gusumba uko wabikora muri kahise umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza asaba abagumyabanga ba CNDD-FDD kubaha imana kuyumvira no kuyitinya gusumba uko bahora bisigura ko bica mu kubaha indongozi haba mu mugambwe canke mu butegetsi bw'igihugu arananegura ariko abagumyabanga bakora ubunyonyezi mu buryo butandukanye mugabo mu gusenga naho ugasanga barusha abandi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza icegera ca mbere c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo arashima ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaraye haye gasopo bamwe mu bagumyabanga banyuruza bakongera bagasesagura itunga rya leta Leonce Ngendakumana agasaba ko imvugo yojana n'ingiro ngo kuko atari rya mbere umukuru w'igihugu agabisha ba kaboko ariko bigaherera mu majambo icegera ca mbere c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo aragira avuze ku vyibutso vy'umugambwe SNDDFDD biriko birubakwa mu mabarabara rero singenda kumana kuri mikro ya Evariste Nzikobanyanga icyo cyiyumviro iyo ntumbero ni ah, ikibabaje ni uko icyo cyiyumviro atari mbere agishikiriza aramaze imyaka irenga hafi itandatu yaragishikirije avuga yuko ubu uzofatwa yise tolerance zero yari mu nama amateka n'ingingo z'amateka imbere y'abanyagihugu buryo baracabigendera baravuga ati tuzotwara gushika yeza agarutse ivyo baracabigendera nivyo byanditswe no kuri arya mabuyi ugasanga rero birimo n'ibintu by'iterabwoba twaragize ivyo dushikirije turavyiyamiriza kandi tuzobana tuvyiyamiriza ariko nabo nyene ntaco bizobamarira kuko abahajya hakurya hari ikibazo c'ubumwe aho aho nyene hakurya yahaturi narobona turi mu bumwe tukivuga amakuru ajanye na politike ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyonyaruka kugira ngo ivyiyumviro bizovamwo bishigwe hamwe n'ivyavuzwe n'ivyavuye hagati mu gihugu ivyo nibishikirizwa n'umukuru w'inama nkenguza amateka mu gihe hari haramutse hasozegwa ibikorwa by’inama nkenguza amateka byo muri ruhuma Reverien Ndikuriyo ati abasabira ikigongwe c'agateganyo abagirizwa gutembagaza ubutegetsi cosubizwa iyo caje kiva ni nkuru ya Charles Makoto muri ivyo birori byo gusozera ibikorwa by'inama nkenguza byo mu kwezi kwa ruhuma Reverend kuri yasanzwe yirongoye ati inama nkenguza amateka yatereye ivyumviro byofasha abanyagihugu gutera intambwe mu gukomeza intwari ibereye no mu mwitunganyo ry'ubutunzi n'imibano asaba ko ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyonyaruka kugira ngo ivyiyumviro bizovamwo bishigwe hamwe n'ivyumviro vyavuye hagati mu gihugu cyosubizwa iyo caje kiva nta gusasira ikibi indavu bishobotse bobafasha bakabaronsa ababuranira cyo kimwe n'izindi mbohe nyinshi zifuza abo zifasha kuburana umukuru w'inama nkenguzamateka atera akamo abahunze igihugu gutahuka ntitworeka gutera akamo abahunze igihugu kureka kugwa mu mutego batahuke kuko n'abatari bake mu barongoye inzego nkuru z’imigambo itandukanye baratahutse kandi basanze ari nk'umwana atashye iwabo mwomenya ko muri icyo kiringo cy'ukwezi kwa ruhuma inama nkenguzamateka yize yongera iremeza amateka agera ku icyenda makoto Charles igitabo kirimo amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu mu mwaka mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri cyashikirijwe kuri uyu wa gatanu ku mugujejwe ukuri no gusubiza hamwe severe umukuru w'uwo mugwi amenyesha ko hazokoreshwa ibiri muri ico gitabo mugabo ko hazokenerwa kumvirizwa abagirizwa ubwo bwicanyi hamwe n'abatororokanije ibiri muri ico gitabo arida ndayikeza Ico gitabo cashikirijwe umugwi jeje ukuri no gusubiza hamwe gifise impapuro amajana indwi kikaba kirimo amatohoza yakozwe n'ishira hamwe ry'abacitse ku icumu n'ababuza babo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana kabiri Frederic Nzeyimana umuhuza bikogwa ku rwego rw'isi muri iryo shira hamwe avuga ko ico gitabo kirimo ivyemezo vyerekana ingene ubwo bwicanyi bwakozwe ivyanditse ari igitabo ca mbere gisaba inama mpuzamakungu kwemeza yuko abishwe mu mirongo irindwi na kabiri bayishwe mu buryo bw'ihonyabwoko hakaba harimo ibyemezo bikwiye hakaba harimo n'amafoto nshaka kuvuga ko bw'abahutu ni ukubera dufise ibyemezo ku jean louis nahimana arongoye mu gwiseveri biri muri ico gitabo bazobikoresha mugabe impande zose ngo zitegerezwa kumvirizwa umugenzo mwipfuje kugira urarekuwe n'amategeko abaza gushikiriza ibirego bashobora kubigira mwibanga canke zirashobora kuba public ku bantu bavyipfuza ariko muradutunge sevete za nashaka kubereka ko mutaraheza ayo matemoyage muvuga ari muri iki gitabo mugabo mu bikorwa bya justice transitionnelle cyane cyane byakoze ku bantu turakenera de témoignage cyo twita audience publique nkukuwe waje ngaha ejo tuzogusaba uje kuri televiziyo uduhe intahe nihaba hariho abo mubona muzi hashobora kuba confrontation muri pre mwebwe muduhe version de fait nabo baze bisigure ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe turabandanya n'ano makuru mu bijanye n'ubudandaji igitoro cya esanse cyakenye ku masitasiyo nka yose yo mu gisagara ca bujumbura hake hake icyo gitoro kibonetse hatonze imirongo miremire y'abarindiriye ngo barabe ko bokironka hari n'abamaze iminsi barara ku masitasiyo kubera imodoka zabakamiye ko abakora akazi ko kunguruza abandi bo bavuga ko akazi kahagaze oba niyo nkuru izi zose zaraya turi imbere y'imwe mu masitasiyo atanga igitoro muri quartier asiatique mu gisagara ca Bujumbura hatonze imodoka ziharugwa mu majana kubera ko iyo station ari imwe mu zari zisigaranye igitoro ca essence ku zindi station hataba hatonze imodoka bisigura ko atanima rya essence riba rihari bamwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu twahasanze bava mu zindi ntara nka bubanza na cibitoke muri izo ntara ko haheze iminsi ata sitasiyo n'imwe ifise ico gitoro haheze iminsi itatu atagitoro baronka bibanza ntaco bujumbura nyene naho nirabona turabuze ejo twari twatonze ntitwashikirwa turara ngaha nkorera mu ntara ya bubanza kubera moto yakamye nk'ubu nazanyereze revoir kahagaze gose ahubwo n'abana barara ubusa muri abo batondeye essence harimwo n'abandi benshi bo mu gisagara ca bujumbura bakora umwuga wo kunguruza abantu hari ngo n'abamaze iminsi barara imbere y'ayo masitasiyo mu kwizera ko bashikigwa. agahombo ngo ni kanini ku kazi kabo ko abarangura igitoro hanze bakena amafaranga y'agaciro kimwe mu byotera iryo kena badashobora no gusuguma ngo bashikane ngaho obe niyo nkuru ku masitasiyo yose yahora atanga igitoro mu ntara y'abubanza nta nima ry'igitoro kikiharangwa ibyo bikaba byatumye ibiciro byo kwiyunguruza mu bwoko mu modoka no ku mapikipiki biduzwa iritiro ry'igitoro kiboneka kuri magendo kikagugwa hagati y'ibihumbi bine na bitanu sipesi caritas kabanyana nta n'ima ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse rirangwa ku masitasiyo yose azanzwe ari hano mu ntara ya bubanza iritiro y'igitoro cya magendu badandariza mu mihana rigugwa hagati y'amafaranga ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu imodokari zitari nke bene zo bahisemo kuzibika cyo kimwe n'amapikipiki reka n'ababandanije gukora bashyizemo icyo gitoro kizimbye cya magendu baguma mu mpari hamwe n'abo bunguruza rimwe na rimwe batemera ibyo biciro nko kuzibubanza umuntu ajya i ubu bariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu bitatu n'amajana atanu bivana n'ingene umushoferi yaronse igitoro kandi kare bahora bariha amafaranga atarenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu amapikipiki ava mu makomine aja mu yandi yadugije inshuro kabiri igitiro cahahora mu ntwaro no mu gipolisi bavuga ko ako kajagari kose kazohera ari uko igitoro gisubiye kuboneka ku masitasiyo daniel emmanuel nizigiyimana komiseri w'igipolisi hano mu ntara ya bubanza akanamenyesha ko abadandaza igitoro ca magendu batokwijajara imitwabo ngo igiye gukorwa kandi bahanwe ngo amategeko pesi karita zikaba bubanza radiyo isanganiro ibihumbi bitanu ku iritiro ibiciro byo kwiyunguruza n'imiburiburi ibihumbi byaduze igihumbi mu ya cibitoke haravugwa ubwo bukene bw'igitoro ubwo bukene bwatanguye kugira ingaruka mbi kubiyunguruza biyunguruza aja imabayi ubatanga ibihumbi bine n'amajana atanu itike yahora ku bitatu kuri bitatu n'amajana atanu nayo kuva mu rugombo uje bujumbura byahora ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ubitike ikaba ku bihumbi bitanu abagendesha imiduga basigura ko iritiro bayironka ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu naho nyene kuri magendo mu kanya turabandanya nano makuru isanganiro Ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingeno risaba abategetsi babijejwe kongereza ikiringo cyo guhindura impusha zo kugendesha amamodokari permis biometrique mu rurimi rw'igifaransa Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe asigura ko abanyagihugu ugaheza ugasanga bwa buryo ufise turiko turabusangira tubusangira naho ibyo biza biba byateye. murabona hari abategwa n'imyuzurira hari n'indwara za malariya hari ubukene bujanye n'ibi vyifungwa ni byose biradukwega twese mu gihugu harya nta numwe adashikirwa kuko urashobora gusanga urahiruje muri kuratanga na rasiyo canke ahandi hantu ufasha ugasanga rero ngo izo ngwara niko zidushikira twese cyo gituma tuba ibihumbi ijana n'amafaranga si make twaragiye dusanga hari umurongo munini kw’abantu abantu bubakira yego bakabandanya batanga ayo mahera mugabo byadere batanze bakareka abantu bakabandanya bashobora kubikora ku buryo bishobora kurangira abantu bose bashoboye kuyihinduza atangwane zibaye kuko twanumvise ko hashobora kwaduka ibintu by'amande n'ibiki kuko urabona iyo abantu maze kuba ari benshi bakavuga ngo umwiherere abantu baca batangura gucakote Faustin Kumana asaba kandi ko hotanga umuco kubijanye niya mafaranga atozwa aja ngo kuko ntibiboneka bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bururi bari baheraniwe n'abaherutse kugirirwa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu baridoga ko babuze ububishuriza utwabo muri pariki bururi aho bitura aho aho bitura bashikiriza ko kibazo kibarengeye bakabarungika kubariza mu bushikiranganje bw'ubutungane Jean Pierre Misago ndoricimpa egide wo muri komine mugamba intara ya bururi ni umwe mu bishyuza amafaranga bari baheraniwe kure kugwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu nk'uko abishikiriza umusore yari yakatiwe umunyororo w'umwaka no kumuriha ibihumbi amajana munani ngo bigaragaye ko yamwivye aho yamudandariza yararekuwe inyuma y'amezi umunani apfunzwe kuva arekuwe rero ngo uwo musore yivugira ko byose vyaheze ndoricimpa egide nawe akavuga ko abwirizwa kurihwa ayo mafaranga yiwe bitagenze uko naho ngo ntibwo bari ubutungane uwo mugabo avuga ko yituye parike y'ubururi ngo imwishurize utwiwe avuga ko bitoshoboka gusubira gufata uwarekuwe ingene abarekuwe baheraniye abandi boriha ngo nibyoshingwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane Jean Pierre Misago ibururi radio isanganiro imirisori itatu yo muri komine mugamba intara ya bururi nimaze gufatwa irapfungwa muri nondwi mu gihe bamwe mu banyamugamba bashikiriza ko ari uruhigwi rw'imisore rwasubiye muri iyo komine Christian Nkurunziza buramatari w'intara ya bururi ashikira ashyikiriza ko iyo misore ihagarikwa kubera kubera uruhara yoba yaragize mu busuma bwabereye muri iyo komine kubwiwe rero ngo nibisanzwe ko ahagarikwa ku mvo z'amatohoza uwo basanze yeze agacare kugwa akavuga ko mbere umwe muri bo eh, muri iyo misore amaze kurekugwa kuko basanze atakimwagira umukuru w'umutumba songa muri komine n'intara ya Gitega gahungu Gaston ngo ategerezwa kuriha amafaranga muganga yagirizwa kuba yaratse abanyagihugu no gufungwa umunyororo w'imyaka itanu ivyo bivugwa n'uburongoye igipolisi kigwanya igiturire mu ntara ya Gitega ni mu gihe gahungu gastowe ahakana ivyo yagirizwa ariko akemera kuriha ayo mafaranga ni hano amakuru twari twabateguriye aciye agarukira ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye arakoze Eric Uwimana yatumye amaje abashikira kuri mikoro mwari kumena na Alain Desire Bukeneza